บุ๊กทู หกสิบสี่ อัลตมุชดอร์ตอัลตมุชดอร์ตการปฏิเสธหนึ่ง olumsuz yanıt bir reddetme bir ผมไม่เข้าใจคำศัพท์ Sözcüğü anlamıyorum. Sözcüğü anlamıyorum. ผมไม่เข้าใจประโยค Cümleyi anlamıyorum. Cümleyi anlamıyorum. ผมไม่เข้าใจความหมาย Anlamını anlamıyorum. Anlamını anlamıyorum. คุณครู Öğretmen. Öğretmen. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Öğretmeni anlıyor musunuz? Öğretmeni anlıyor musunuz? ครับผมเข้าใจท่านดี Evet, onu iyi anlıyorum. Evet. Onu iyi anlıyorum. คุณครู öğretmen öğretmen คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ öğretmeni anlıyor musunuz öğretmeni anlıyor musunuz ครับ ผมเข้าใจท่านดี evet onu iyi anlıyorum evet onu anlıyorum ผู้คน i n s a n l a r i n s a n l a r คุณเข้าใจผู้คนไหมครับ i n s a n l a r ı anlıyor musunuz? i n s a n l a r ı anlıyor musunuz? ไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับ Hayır, pek anlamıyorum. Hayır, pek anlamıyorum. เพื่อนหญิง แฟน Kız arkadaş. Kız arkadaş. คุณมีแฟนไหม Kız arkadaşınız var mı? Kız arkadaşınız var mı? ครับผมมี Evet, var. Evet, var. ลูกสาว Kız çocuk. Kız çocuk. Kız çocuğunuz var mı? Kız çocuğunuz var mı? ไม่ผมไม่มีลูกสาว Hayır, yok. Hayır, yok.